u džennet i stanovnici vatre u vatru, zatim će uzvišeni Allah Đelešanuhu reći izvedite iz džehennema sve one koji su u svom srcu imali koliko je zrno gorušice imana. Pa će ih izvesti, a oni će već biti ugljenisani, izgorjeli. Pa će biti bačeni u rijeku života. Pa će ponovo izrasti, izniknuti kao što iznikne biljka pored vode, zar nisi vidio kako izgleda žuta i uvijena? O čemu se ovdje radi? Ovaj hadis, ovdje ga imam Buhari kao i sljedeći spomenuo da bi ukazao da se da vjernici svi nisu i na istom stepenu. Također ovaj hadis je dokaz i protiv murđija koji kažu da djela ne, ne štete imanu, a dokazi protiv Motezila koji kažu da grijeh šteti imanu, apsolutno. Znači, grijesi štete imanu i smanjuju iman i mogu ga dovesti do te mjere da ostane malo zrnce imana u njemu. A također je dokazi protiv Motezila koji kažu da grijeh uništava iman potpuno i da se velikim grijesima izlazi iz vjere. Ne. Pravi put je put tako koji kažu da grijesi štete imanu, smanjuju ga, ali ne izvode čovjeka iz vjere. Sve dok ne počini širk. Jel u redu? Znači veliki grijesi ne izvode iz vjere. Zatim, Ovdje imamo također jednu vrstu šefata, a to je zauzimanje uzvišenog Allaha Đelešanu za ljude koji su na najnižem stepenu, znači imana, koji će izaći iz džehennemske vatre ugljenisani i biti bačeni u rijeku života. Kakva je to rijeka prije, ona je prije dženneta, može se razumjeti s toga prije nego što uđe u džennet. Samo Allah zna. Čak je u hadisima došlo da i na Dunjaluku postoji jedna rijeka života, izvor mladosti. U u sahihu u vezi sa Hidrom alaihissalam. I kada je Musa alaihissalam došao kapi te vode i kapi te rijeke polili su već pečenu ribu i ona je oživjela i pobjegla u more. I spominje se u hadisu da to rijeka života, međutim, i na osnovu toga neki kažu da je Hidr nam još živ jer se napiju te vode. Međutim, ne zna se gdje je to, šta je to. U svakom slučaju ništa na ovome svijetu ne djeluje bez Allahove volje E, tako da uzaludno je tražiti taj izvor mladosti, kako ga zovu, eliksir života, jel? Dobro. Također od njega se prenosi da je rekao Kale Resulullahi sallallahu alaihi rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين jednom prilikom dok sam spavao, sanjao sam kako mi, kako pored mene ili pokazuju mi se ljudi koji su na sebi imali košulje. Kod nekih ljudi košulje su dolazile do grudi, kod nekih ispod ili iznad, a onda sam vidio Omera ibnul Hataba, a na njemu košulja toliko velika da je vuče po zemlji. Pa rekoše, Allaho poslaniče, kako šta je san? On je rekao, to je vjera. Snaga vjere. I ovaj hadis Imam Buhari spomenuo je u kontekstu da ima nije kod svih ljudi isti, da ima nije kod svih ljudi jednak i da se vjernici razlikuju po snazi svoga imana. Dok sam spavao, kaže Allah poslanik, mi znamo da, da su snovi poslanika šta? Objava. Pokazani su mi ljudi. Neki ljudi su imali do ovdje. Znači košulja toliko kratka da je samo do ovdje došla. Mala vjera. Neki iznad, neki ispod, tako dalje. A onda je sam vidio Omera i Bulhataba, on ima košulju toliko veliku da je vuče po zemlji. protumačio je to kao vjera. Da je to vjera. Prvo iz ovog hadisa, kao što smo rekli, zaključujemo da nisu svi ljudi isti u imanu i da se razlikuju. Drugo, imamo ovdje jednu odliku Omera radi Allahu Anhu i potvrdu Allahovog vjerovjesnika o snazi njegove vjere. Treće, neki učenjaci tumači snova kažu da sanjati sebe da si go na javnom mjestu ili neobučen, da znači da radiš neke propuste u vjeri. <laughs> Čovjek neka dođe, ako sanja da je bez odjeće i tako dalje, nekim javnim mjestima ili tako ostalo, u tom slučaju ima neki propust u vjeri. Dalje, na osnovu ovog hadisa neki su rekli da je čovjeku dozvoljeno nositi odjeću ispod članaka. Međutim, to dokazivanje ovim nije ispravno. Zašto? Zato što, znači bez obzira na meselo, ne govorimo sad o meseli, šta je ispravno što ne, ali nije ovim hadisom ispravno to dokazivati, zato što je ovo san, prvo, a drugo zato što je jasno poslanik naglasio šta znači to, a to je snaga vjere. A nikakav propis za odjeću i tako nešto. Znači, ovaj hadis je izvan dokazivanja kada je u pitanju ta mesela apsolutno. Znači nema nikakve osnove povezivati to jedno s drugim. Dalje vidimo ovdje jedan dar koji je dat Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam. Inače naš poslanik sallallahu alaihi wasalame Allah mu je dao sve vrijedno i sve odlike ranijih vjerovjesnika, pa između ostalog snovi Znamo da je Jusuf a.s. znao tumačiti snove i da mu je taj, dar dat. A evo vidimo i naš poslanik sallallahu alaihi tumačio je snove. Što se tiče tumačenja snova, 95% tumačenja snova je dar. Znači 95% je dar od Allah Ne mora čovjek biti učen, ne mora biti posebno ni pobožan, ali može imati tu dar, nadahnuće, da zna čim čuje san, da ga zna protumačiti. posto se može naučiti po nekim pravilima. Iz Korana, iz Hadisa, recimo kao što je ovo odjećane. Ako postoji nešto u Koranu i u Hadisu da nešto znači u snu, to je Zatim, ne znači svaki san za istog čovjeka isto. Zbog toga, kažu učenjaci, zabranjeno je tumačiti snove za onoga koji ih ne zna tumačiti i to ubrajaju u fetvu. Zato što poslanik Alek Salatu Veselam u jednom hadisu je rekao da je lijep san od koga ako je od Allaha Đelešanu, to je tumačenje onoga praktično poruke neke koje Đelešanu daje tom čovjeku, to je znači vrsta fetve zato zabranjuju da ovaj, tumači snove onaj ko ne zna tumačiti i tako dalje. Ali kažem 95% tumačenja snova je dar, a 5% se može naučiti. Na temelju toga, sve knjige koje su napisane na snovima nemaju neke vrijednosti. Nemaju vrijednosti, naročito knjiga Ibn Sirina, koja je čak i senedom, onaj veliki tumač snova, zelena knjiga, koja ni senedom nije potvrđena do autora. da Ibn Sirin znao tumačiti snove i da je bio jedan od tumača snova, ali nije potvrđena ta knjiga lance prenosilaca do njega da je njegova knjiga tačna. Nego neko je njegove te predanje od njega šta je on kome to protumačio, sastavio, spomenuo pa dodao još dosta neke drugi stvari. Drugo tumačiti snove, kažemo to je dar, recimo mi znamo da imam Buhari kad je sanjao onaj san da stoji pred poslanikom, da maše ispred njega, štiti ga od vrućine i tako dalje. Otišao je tumač, snova da mu protumači. Znači, nije to uopšte ovaj problem. Ne znači to ni učenost, niti bilo šta ovaj, drugo. Dalje. Nijedan propis ne može se uzeti iz snova bilo koga nakon vjerovjesnika, ali i Recimo ima kod e, sufija ili kod nekih drugih sekti koji njihovi nekakvi imami, šehovi sanjaju nešto i onda na osnovu toga uvode neka pravila ili tako dalje. To ne može imati nikakve veze. Ničiji san, makoliko bio dobar, makoliko bio lijep, makoliko čovjek taj je bio učen, makoliko bio pobožan, ne može koristiti kao vjerski izvor. Apsolutno. Znači ne može koristiti kao izvor vjere. Međutim, zašto koriste snovi? Sno, lijepi snovi koriste čovjeku da ga učvrste u vjeri, ako su u skladu sa Koranom i sunnetom, da ga utješe u određenim trenucima i da mu daju podstrika za dalje. I zato je poslanik Alehi Salatu Veselam najavio da sve što bude sudni dan bliže, da će snovi vjernika biti češći i ljepši Kažu učenjaci zbog učvršćenja u vjeri jer će iskušenja biti velika vjernika malo pa će Allah Đelešanu ono vjernika što bude bilo učvršćavati na taj način.